Allah Subhanahu taala bu barədə Quran-Kərimdə buyurur: "Və laqad vassayna-llezina utul kitabe min qablikum və iyyakum an ittaqullah." Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də, sizə də Allahdan qorxmanızı tövsiyə etdik. Əziz qardaşlarım, bu gün sizə ən böyük günahlardan biri sayılan təkəbbürlük barəsində danışacağam. Təkəbbürlük insanlara xor baxmaq, yəni yuxarıdan aşağı baxmaq, lovğalıq, dikbaşlıq, özünü çəkmək və nəyisə özünə sığışdırmamaqdır. Allah subhanətə insanlara təkəbbürlü olmağı qadağan etmişdir və təkəbbürlərin aqibətinin cəhənnəm olacağını bildirmişdir. Bu barədə Allah subhanətə Quran-ı kərimdə buyurur, وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا Allaha ibadət etməyi özlərinə ar bilənlərə və təkəbbürlük göstərənlərə gəlincə, Allah onları ağrılı, acılı bir əzaba düçar edəcəkdir. Onlar, onlar Allahdan başqa özlərinə nə bir himayədar, nə də bir yardımcı tapacaqlar. Başqa bir ayədə Allah subhanətə buyurur, İnnəl-ləzini yəstəkbiruna an ibadəti seyədxulunə cəhənnəmə daxilin. Həqiqətən mənə ibadət etməyə təkəbbür göstərənlər cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Bu, hər iki ayədən görünür ki, insanın Allaha ibadət etməsinə ən çox mani olan onun təkəbbürlü olmasıdır. Odur ki, kim Allaha ibadət etməyi, namaz qılmağı və s. ibadətləri özünə sığışdırmasa, və düşünsə ki, namaz qılmaq və ya digər ibadətləri yerinə yetirmək mənə yaraşmaz, o cəhənnəmə girəcəkdir. Özü də ayədə buyur, buyurulduğu kimi zəlil olaraq girəcəkdir. Çünki bu Allahın vədidir. Allahın vədi isə haqdır. Bir zaman şeytan da təkəbbüründən Allahın əmrinə müxalif olmuşdur. Təkəbbüründən. Elə bu səbəbdən də Allah subhanətə alə ona lənət etmişdir. Bu barədə çoxlu sayda ayələr mövcuddur. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: "Və iz qulna lil mələikəti iscudu li Adəmə fəsəcədu illə iblisə əbə vəstəkbərə və kənə minəl kafirin." Bir zaman biz mələklərə Adəmə səcdə edin dedikdə iblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O imtina edib təkəbbür göstərdi və kafir oldu. Baxın, təkəbbür göstərdi və kafir oldu. Görəsən, iblisin təkəbbür göstəsməsinə səbəb olan nə idi? Bu barədə də Allah subhanət hələ Quran kəndə buyurur, Qalə, Yə iblisu, mə mənəəkə ən təscüdə limə xaləqtu biyədiyyə, əstəkbərtə ən kuntə minəl alin, Qalə, ənə xeyrun minhu, xaləqtəni min nərin və xaləqtəhu min tin, Qalə, fəxruc minhə fə innəkə racim və innə aleykə lənəti ilə yəvməddin. Allah dedi, ey iblis, Sənə mənim iki əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə mani olan nə idi? Təkəbbür göstərdin, yoxsa özünü yüksək tutdun? İblis dedi, mən ondan daha xeyirliyəm. Çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratdın. Allah subhanətə dedi, çıx oradan, sən artıq rəhmətimdən qovulmuşsan, haq hesab gününə qədər lənətim sənin üzərində olacaqdır. Bu ayədən görünür ki, İblis özünü Adəmdən üstün tutduğu üçün təkəbbürlük göstərdi və Allahın əmrinə qarşı çıxdı. O, Adəmə səcdə etməyi özünə yaraşdırmadı. Elə buna görə də Allahın lənətinə məruz qaldı. Demək, kim, tə kim təkəbbürlüyündən Allahın əmrini yerinə yetirməyi özünə sığışdırmırsa, onun da sonu iblisin sonu kim olacaqdır? Əziz qardaşlarım, elmli və ya elmsiz olmasından asılı olmayaraq Allah subhanətə alə təkəbbürlü insanların qəlbinə möhür vurur. Və onlar bu möhürdən sonra heç vaxt haqqı qəbul etmirlər. Sonda isə etdikləri əməllərə görə cəhənnəmə vasıl olurlar. Allah subhanətə alə buyurur, Kəzəlikə yətbəullahu alə kulli qalbin mütəkəbbirin cəbbar. Allah hər bir təkəbbürlü zülümkarın qəlbini belə möhürləyir. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur: "Sa'asrifu an ayati allazina yetekebberuna fil ardi bighayri'l hak ve in yarav kulla ayatin la yu'minu biha ve in yarav sabila rushd la yettehizuhu sabila ve in yarav sabila gayyi yettehizuhu sabila." Haqsız olaraq yer üzündə təkəbbürlük göstərənləri ayələrindən uzaqlaşdıracağam. Onlar bütün möcüzələri görsələr də onlara inanmazlar. Onlar doğru yolu görsələr, ora yönəlməz, azğınlıq yolunu görsələr, onu özlərinə yol seçərlər. Ayədən açıq aydın görünür ki, təkəbbürlü olan insan heç vaxt haqqı görmür. Çünki təkəbbürlü olduğuna görə Allah subhanət hələ onun qəlbinə möhür vurmuşdur. Görün, təkəbbürlük insanı hansı vəziyyətə gətirib çıxarır? o artıq haqqı görsə belə onu qəbul etmir. Yenə qeyd edirəm, təkəbbürlü olduğuna görə Allah subhanətələ onun qəlbinə möhür vurur. Allah qəlbinə möhür vurduğu kimsəni isə heç kəs haqqa yönəldə bilməz. Əziz qardaşlarım, Allah subhanətələ təkəbbürlü insana, insanı əsla sevmir. Allah subhanətələ Quran kəndə buyurur, فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون İnnehu la yuhibbul mustekbirin. Ahirete inanmayanların qəlbləri haqqı inkar edir. Özləri də təkəbbürlüdürlər. Şübhə yoxdur ki, Allah onların gizli saxladıklarını da, aşkara çıxartdıqlarını da bilir. Həqiqətən o, təkəbbürlü olanları sevmir. Əgər Allah subhanətə alə təkəbbürlü insanları sevmirsə, Demək, möminlər də həmin insanları sevməlidirlər. Bu da o deməkdir ki, insan nə qədər təkəbbürlü ol olacaqsa, bir, bir, o da, bir o qədər də onu sevənlərin sayı azalacaqdır. Və sonda onu yalnız özü kimiləri sevəcəkdir. Əziz qardaşlarım, təkəbbürlüyün olduqca pis və çox təhlükəli bir xislət olduğu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Qəlbində zərrə qədər təkəbbür olan kimsə cənnətə girməz. Subhanallah. Bəs nə üçün qəlbində zərrə qədər təkəbbür olan insan cənnətə girməyəcəkdir? Çünki təkəbbür insanı haqqı, əl xüsusda tövhidi qəbul etməyə mane olur. Və beləliklə də cəhənnəmiş olur. Quranda onlar belə vəsf olmuşlar. İnnəhum kənu izə qilə ləhum la ilahe illallah yəstəkbirun. Ve yekulune inna la tariku alihatina li şairin mecnun. Onlara Allah'tan başka ibadete layık olan məbud yoxdur. Yəni la ilahe illallah deyin. Deyirdikdə təkəbbür göstərir və deyirdilər. Məgər bir məcnun şairə görə məbudlarımızı tərk edəcəyik? Demək təkəbbürlük insanın tövhidi La ilahe illallah kəlməsini qəbul etməyə mane olur və beləliklə də cəhənnəmə vasil olur. Bir sözlə təkəbbürün sonu cəhənnəmdir. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: "Fədxulu əbvabə cəhənnəmə xalidinə fīhə" Ləbisə məhval mütəkəbbirin. Elə isə içində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin. Təkəbbürlülərin qalacağı yer necə də pisdir. Cəhənnəm təkəbbürlülərin qalacağı yerdir. Əziz qardaşlarım, təkəbbürlük haqqı danmaq və insanlara xor baxmaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində təkəbbürün mənasını sahabələrinə məhz bu cür izah etmişdir. Həmin hədisdə belə deyilir. Abdullah ibn Amr radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Allahın Peyğəmbəri Nuh ölüm ayağında ikən oğluna belə vəsiyyət etmişdir. Belə demişdir, mən sənə vəsiyyət etmək istəyirəm. Sənə iki şeyi əmr edir və iki şeyi qadağan edirəm. Sənə la ilahe illallahı əmr edirəm Əgər yeddi göy və yeddi yer tərəzinin bir gözünə və lə ilə illallah digər gözünə qoyulsa, bu kəlmə onlardan ağır gələrdi. Və əgər yeddi göy və yeddi yer uçsuz bucaqsız bir halqa olsaydı, lə ilə illallah onu yarıb keçərdi. Subhanallah və bihəmdihi kəlməsini də sənə əmr edirəm. Çünki bu kəlmə hər bir şeyin duasıdır. Bunun sayəsində hər şeyə ruzi verilir. Ha belə iki şeyi sənə qadağan edirəm. Allaha şəriş qoşmağı və təkəbbürlü olmağı. Abdullah İbn Amr radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdular, Ya Rasulullah, bu şirki bilirik, Allaha şəriş qoşmağı bilirik. Yəni, Nuh aleyhissalamın oğluna qadağan etdiyi şeylərdən şirki başa düşürük. Bəs təkəbbürlük nədir? Məgər birimizin özündə olan gözəl əbanı geyməsi təkəbbürlükdürmü? Peyğəmbər s.ə.v deyir, xeyr. Yenə soruşurlar, məgər birimizdə gözəl qaytanlı, yaraşıqlı ayaqqabıların olması təkəbürlükdürmü? Peyğəmbər s.ə.v xeyr deyib, dedi. Yenə soruşdular, məgər birimizin minəcəyi heyvana sahib olması təkəbürlükdürmü? Peyğəmbər s.ə.v xeyr dedi. Yenə soruşdular, məgər birimizin oturub durduğu dostlarının olması təkəbürlükdürmü? Peyğəmbər s.ə.v xeyr dedi. Onda sahabələr, bəs təkəbbürlük nədir, ya Rasulullah deyə soruşdular. Peyğəmbər s.ə.v dedi, haqqı danmaq və insanlara xor baxmaqdır. Demək, təkəbbürlük haqqı danmaq və insanlara xor baxmaqdır. Həmçinin hədistə təkəbbürlüyün Allaha şərik qoşmaqla bir yerdə zikri olması bu xistətin nə dərəcədə böyük günah olmasına dəlalət edir. Əziz qardaşlarım, Təkəbürlük edən insana Allahın qəzəbi tutur. Bu xüsusda varid olan hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, kim özünü dartarsa, yaxud lovğa-lovğa gəzərsə, Allahın ona qəzəbi tutduğu halda onun hüzuruna gələr. Bu hədisi Loğman əleyhissalamın öz oğluna etdiyi nəsihət də təsdiqləyir. Quranda Loğman əleyhissalamın öz oğluna belə nəsihət etdiyi xəbər verilir. İnsanlardan təkəbbürlə üz çevirmə, Yeryüzündə özünü darta-darta gəzib dolanma. Həqiqətən Allah heç bir özündən razını, özünü öyəni sevmir. Təkəbbürlü insana Allah subhanətələ əzab verəcəkdir. Çünki təkəbbürlük yalnız Allaha xas olan sifətlərdəndir. Əbu Səid el-Xudri və Əbu Hüreyra radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Uca Allah buyurur, İzzət mənim izarım, təkəbbürlük isə mənim ridamdır. Hər kim bunlardan birinə şərik olmaq istəsə, mən ona əzab verərəm. İzar qurşaqdan aşağı rida isə qurşaqdan yuxarı bədən əzalarını örtmək üçün istifadə edilən parçadır. Lakin xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Allaha xas olan bu sifətlərin necəliyi yalnız, necəliyini yalnız Allah subhanətə alə bilir. Burada izzət deyildikdə qüdrət və qüvvət qəst edilir. Kamil izzət isə yalnız Allaha məxsusdur. Bu barədə Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: "Həqiqətən də qüvvət və əzəmət tamamilə Allaha məxsusdur. Təkəbbürlük də həmçinin ancaq Allaha məxsusdur." Odur ki, bu iki sifətdən birinin özündə olduğunu iddia edən kəs, kəsə Allah Subhanahu taala əzab verəcəkdir. Əziz qardaşlarım, cənnət əhli inadkarlar və cəhənnəm əhli inadkarlar və təkəbbürlülər olacaqdır. Amma əslində cəhənnəm əhli kafirlər, müşriklər, münafiqlər olmalıdır. Demək, insanları küfrə, şirkə, nifaqa sövq edən onların inatkarlığı və təkəbbürlü olmaları olmuşdur. Bu xüsusda varid olan hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvat edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, bir dəfə cənnətlə cəhənnəm höcətləşdi. Cəhənnəm dedi, mənim içimə inatkarlar və təkəbbürlülər daxil olacaq. Cənnət dedi, mənim içimə isə zəiflər və kasıblar daxil olacaq. Onda ulu və uca Allah cənnətə buyurdu, sən mənim rəhmətimsən, səninlə mən dilədiyim kimsəyə rəhm edirəm. Sonra da cəhənnəmə buyurdu, sən mənim əzabımsan, səninlə dilədiyim kimsəyə də əzab verirəm. Hər birinizin içinə doladı, doldurulacaq kəsləri vardır. Hədisdə qeyd edilir ki, cəhənnəmə inadkarlar və təkəbbürlər daxil olacaq. Buradan da bəlli olur ki, təkəbbürlərin yeri cəhənnəmdir. Həmsinin hədisdə qeyd olunur ki, cənnətə zəiflər və kasıblar, da, kasıblar daxil olacaqdır. Burada insanların gözündə zəif və kasıb olanlar əslində qəlbləri zəngin və Allah yanında hörmətli olanlar qəsd edilir. Lakin bu demək deyildir ki, cənnətə yalnız kasıblar və zəiflər daxil olacaqdır. Xeyr, əksinə, zənginlər və güclülər də cənnətə daxil olacaqdır. Sadəcə olaraq kasıblar onlardan bir az tez daxil olacaqdır. Əziz qardaşlarım, insan bu dünyada nə qədər təkəbbürlü olub özünü uca tutsa da, vaxtı yetişdikdə Allah subhanətə ona alçalacaqdır. Bu isə hər, həm bu dünyada, həm də qiyamət günü baş verəcəkdir. Bu dünyada baş verməsi barədə Peyğəmbər s.ə.v demişdir, Dünyada ucalan elə bir şey yoxdur ki, zamanı yetişdikdə Allah onu nüfuzdan salmasın. Qiyamət, qiyamətdə alçalması barəsində isə hədislərin birində Peyğəmbər salsanın belə bir demişdir. Təkəbbürlər qiyamət günü insan qiyafəsində həm də qarışqa boyda olduqları halda məhşərə toplanacaqlar. Burada Peyğəmbər salsanın onların alçaldıqlarını xəbər verir. Sonra deyir ki, onları hər tərəfdən zillət bürüyəcək və onları cəhənnəmdəki Buləs adlı zindana sürüşləyəcəklər. Onları alovların alovu qaplayacaq və onlara cəhənnəm əhlinin bədənlərindən axan irindən içildirəcəklər. Əziz qardaşlarım, Allah subhanət hələ təkəbbürlü insanın cəza, cəzasını bu dünyada da verir. Hədislərin birində Sələmə İbn Əkvar radiyallahu anh rəvat edir ki, bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında sol əli ilə yemək yeyərkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona sağ əlinlə yediyə buyurdu. Adam istehza ilə bacarmıram dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də heç bacarmayasan deyə ona bəddua etdikdən sonra dedi, bu adama sağ əli ilə yeməyə ancaq təkəbbürlülüyü mani oldu. Bu adama sağ əli ilə yeməyə ancaq təkəbbürlülüyü mani oldu. Sələmə İbn Akva radiyallahu anh rəvat edir ki, Bundan sonra həmin adamın sağ əlini ağzına bundan sonra həmin adam sağ əlini ağzına apara bilmədi. Həmin əli ifliz oldu. Allah Subhanahu taala istəyirəm ki, bizi təkəbbürlü olmaqdan qorusun. Amin. Bu pis pis xisləti bizdən uzaq etsin. Amin. Aqulu qawli haza və estəğfirullah li və lakum və lisal muslimin min kulli zəm fəstəğfiruhu və tubu ilayhi innahu huvel gafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Aziz Buxarinin Əl-Ədəbul Mufrad əsərində rəvayət edilir ki, Numan İbn Bəşir radiyallahu anhu minbərdə ikən demişdir, şeytanın qurduqları torlar və tələlər vardır. Onun torları və tələləri bunlardır. Allahın neymətləri ilə azğınlıq etmək, Allahın verdiyi şey ilə lovğalanmaq, Allahın bəndələrinə təkəbbür göstərmək və Allah rızasını qazanmağa aid olmayan işlərdə nəfsin istəyinə uymaq. Bu dörd şey. Hədisdə şeytanın dörd hiləsi tələsi zikr olunur. Şeytan insanı Allahın verdiyi nemətlərə azğınlıq etməklə tovlayır. Məsələn, Allah subhanətələ birisinə bol ruzu əta edir, o isə şeytana uyur və nemətləri israf edir, haram yerlərə xərcləyir, həddini aşır, yaxud Ona Allah subhanət hələ elm bəxş edir. O isə bunun sayəsində özünü dartır və s. Hədisdə deyilir ki, şeytan insanı Allahın verdiyi şeylə lovqalanmağa sövq edərək onu tuğlayır. Sahabə bunu deməklə, adamın öz əsil nəsəbi ilə, yaxud tutduğu vəzifəsi ilə və ya başqa bu kimi neymətlərlə lovqalanmasını qəst edir. Hədislərin birində Peyğəmbər s.a.v. demişdir, ümmətimin etdiyi dörd yaramaz xistət vardır ki, onlar bu xislətləri tərk etməsələr, etməyəcəklər. Əsil nəzabətlə qürrələnmək, bir-birinin nəslinə tənə vurmaq, ulduzlardan yağış diləmək və vay şivan, şivan salı bağlamaq. Demək, insanın təkəbbürlü olmağa sövq edən amillər vardır. Məsələn, elm, əsil nəsəb, var dövlət, ətrafında yığılan insanların çoxluğu, özünün güclü və ya qüvvətli olması və s. bu kimi amillər insanı təkəbbürlü olmağa sövq edir. Demək, insan adətən bunların özündə olmasına görə təkəbbürlük göstərir. Əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu gedən sələflər təkəbbürlü insan gördükdə ona bir nəsiyyət edərdilər. Rəvayət edilir ki, bir gün Mütərrif İbni Abdullah İbni Şixir, Muhəlləb İbni Əbu Sufrənin ipək cübbə geydiyini, özünün də təkəbbürlə yerdiyini görüb ona dedi. Bu, Allahın və onun rəsulunun nifrət etdiyi bir yerişdir. Muhalləb ona, məgər sən bilmirsən mən kiməm, deyə özünü dağıtdı. Mütərrif də ona belə cavab verdi. Cavaba baxın, bəli, bilirəm sən kimsən. Sən əvvəlin dəyərsiz nitfə olmuş, axırın da çürüyüb cəsəd axırın da çürümüş cəsəd olacaq. Üstəlik də qarnında nəcis daşıyırsan. Bu sözdən sonra mühəlləb öz yerişini düzəltdi. İnsan nə ilə təkəbbür etməlidir? Baxsın, özünə fikir versin. Həsən Əlbas rahimahullah demişdir, Adəm övladının işi qəribədir. O, hər gün bir və ya iki dəfə yolundan çıxıb, əlinə bulaşmış nədisi yuyur. Sonra da göyləri və yeri yaradan qüdrətli Allah qarşısında təkəbbürlük göstərir. Subhanallah. Əziz qardaşlarım, hər bir müsəlman bilməlidir ki, təkəbbür Allaha məxsus olan sifətdir. Odur ki, kimdə bir az da olsa təkəbbürlük yaranarsa, qoy bir az əvvəl qeyd etdiyimiz o sələfin sözlərinə xatır, sözlərini xatırlatsın. O halda özünün kim olduğunu anlayacaq və bu sifətdən uzaq duracaqdır. Allah subhanət hələ istəyirəm ki, bizlərə ən gözəl əxlaqı nəsib etsin. Amin. Çünki onun ən gözəlini yalnız Allah subhanət hələ bizə bəxş edər. Amin. Və bizi ən pis əxlaqlardan uzaq etsin. Amin. Çünki pis əxlaqlardan bizi yalnız Allah subhanət hələ uzaq edə bilər. Nəmu rahiməkumullah, ənə əhsənəl hədisi kəlamullah və xayrəl hədi hədi Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm və şərrəl umuri mühtəsətühə fə innə kullə mühtəsətin bidə və kullə bidətin dalalə və kullə dalalətin finnar.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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين آمين. ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون